Helep edo hiri elkargo bakararen kontra diren Euskal Kosta aturri iriguneko gizon auzapezek sobera leku hartzen dutela eremu mediatikoan salatzen dute kostaldeko emazte hautetsi batzuek petizio baten bidez eta gurekin Isabel Charriton bidarteko asuant edo auzapez ordea. Egunon? Egunon. Petizio hortan salatzen duzu ere, gizon eta emazten arteko parekotasuna ez dela egiazki errespetatua, gizonak baitira beti posto importanteenetan, hipergeskualegian azteko. Emanuel, Emanuel Altzuri da bidarteko hausapesa, ELEP proiektuaren kontra da, angelu miarritze eta bokaliko hausapesak bezala, erriko bozak jaz ziren, guantzira zu asuant bezala, beraz zura hausapesarekin kontra hoai. Ez gira ados, eh, gai hortaz, baina eh, ez gira kontra elgarrekin, badugu proiektu bat elgarrekin bidarte eta hortan eh, aguntadoz gira. Gai hori aipatu zinutena bozakaintzina, intsu jasediaz? Ez, ez ginuen aipatu bosakaintzin, pentsatzen dut beste herri izan baitzuetan bezala bai ezen aipatua izan eta horra gertzen da, bez girela ados eh, gai hori buruz. Zonbat petizio bat, beraz, plantan ezagri duzue, berriki, nunbait eh, akba edo Euskal Kosta aturi idiguneak soberaleku hartzen baitu, gai horren inguruan? Bai, eh, zenta, bo, oartu gira, emazte zonbait zuen artean, ez ginela, baginituen harreman informalak eta ohartu ginen, eh, bai, eh, ados ginela eh, Euskal Herriko uh, elkargoa sustengatzeko. Eta ohartzen ginen gure iritzia ez bat zela ez Ez zela bat ere agertzen niun ez prentsan, ez beraz pentsatu dugu elgarrekin entzun gure iritzia. Zurekin batean, eh? Silvian Alo, Marie-Christine Aragon, Martin Bizota edo Maialen Etxeberria txeman ditazke, izen ezagunenetan. Nolaz bildu zizte, beraz eh, kontra eraso mediatiko horren antolatzeko? Eh, lehenik, uh, uh, elgarretaratu gira, uh, akbako uh, artean. Eh? ikusi behar da, hor uh, dugula uh, bokaleko lehen asuanta, uh, Marie-Ange Tebo, Eh, bera, bera ere gurekin eh, ados da, eh, miarritzeko ere asoan bat gurekin ados da, beste kontseilari zonbaitzuk hor ados, ados dira gurekin. eta Emazteetaz ari zira beti hor? Ba, ba, ba, ba. emazteetaz bai gizlen e ba, adibidez miarritzen hor e, asuanta dena, e, maialen etxeveri ere hor kontseilaria dena miarritzen, bon, Eh, ikusi dugu gure uh, iritzia eta gure elea ez zela bat ere eh, entzuna, beraz, pentsatu dugu elgarrekin, indar gehiago imaiten alginuela gure iritziari. Uste duzu, Ipar Euskal Herriko emazte hainitzez gehiago pesa adibidez bali, baliere, trabagutiago balukelea hasteko hiri elkargo bakararen proiektu horrek? ez dut uh, idearik, baina uh, ikusiz uh, biegunez uh, laurogoi uh, eh, izen pedura eh, ukanditugula, eh, ek, uh, ukanditugula uh, pentsatzen dugu badela uh, nahi keri bat entzuna izaitea beden. E, egiten duzu bere eskuntza emazte eta gizonen artean, no? Zer nahi du, gizonak kontra direla, ze, eh, oilaren arteko moko kaldi bat bezala, iten nahi baitira edo? Batzutan du hori dela, <laughs> baina ez, eh, ez du eran nahi eh, gizonek kontra direla, baina gizonak gehiago aurkestuak dira politiko mm, erakundeetan, beraz, beren iritzia behar bada gehiago aurkesten aldute, baina ez, hor gure petizioa interneten eman dugu eta hor eh, gizonak ere uh, ari dira izenpetzen. Bistan dena susten gaituzte gizon, uh, gizon askok ere. Zenbat izenpetzaile mementoko? Uh, atzua ratxean hiru egunen buruan. Elepake sistema demokratikoa ibiliko duela diozue, ordezkari doblearekin, ordezkaritza doblearekin, populakuntzaren arabera alde batetik eta errien kopuruaren arabera bestetik. Kontrakoek diote ez dela demokratikoa, aukera bakar baten bakarrik bozkatzen baita. Eh. Prefetak hori egin du, onartu da, eta ez dela beste proposamenak, ez dira oai eh, barnatzen erriko etxetan eta hortaz or, or, damutzen dira. Eh, de demokratikoa da, zenta uh, eh, iduritzen zait eh, prefetak erantzun duela gizartearen galdera bati. Uh, kontseiluak, bai garapen kontseiluak, uh, boskatu dute, proposamen uh, horren alde, uh, boskatu dute, behar zela, uh, proposamen hori bai eh, zehaztatu, bai eh, eh, ikerketak egin hori buruz, e, tekniko mm, aterabide zonbaitzuk, e, proiektu hori martxan ezartzeko, beraz, pentsatzen dugu, demokratikoa dela, galdetzea bai edo ez, eta gero, Ez ez balin bada, beste zerbait ateratuko beharko da, baina momentukotz behar da erantzun bat eman. Helep edo Elkargo bakarraren eh, kontra diren eh, Euskal Kosta aturri diguneko gizona haupzapezer pixka bat eh, kontrapizu bat ekartzeko kostaldeko emazte autetxi batzu bildu dira petizio baten inguruan eta zurekin segitzen dugu beraz Isabel Charriton bidarteko asoanta. Eta bereziki abiatu da Euskal Kosta aturri iriguneko emazte autetxien ganik eta priseski Euskal Kosta aturri irigunean iritzi bat eman da kontrako koa, eh, bako txak, eh, erriko etxeetan ah, aipatu haintzin adibidez bidartan ez dakit zertan zizten, baina beste, besteetan ez da denetan ah, erriko etxe guzietan ah, aipatia izan, baina akban eh, egin dute, hartu dute hausap asteko horiek azteko kontseiluaren iritzia, hori bada gehitzitzeko horiko? Bai, hori ez da demokratikoa, zenta akbak ez zuen iritzirik eman behar gai hori buruz, bakarrik erriko etxeak behar dute beren beren eh, boska eman hori buruz, eh, hori uh, zen eh, presio bat emaiteko uh, baionako kontsailarien gainean. E, ikusi dugu, uh, bai, biharamunean baionan boskatzen zutela, eta hori zen, gu adibidez, bidarten ez dugu oino boskatu, uh, goita amarrian uh, bozkatuko dugu, beraz, ez dakigu oino zer den bidarteko uh, kontsailuaren iritzia. Oa hori ginen eh, diozue hasteko eh, Emanuel Altzuriri, etzuela behar bada iritzirik eman behar zueri aipatu gabe? Be, biztan dena, baina hori badaki aipatu dugu jadanik. Jean-René Txegarai, eh, ez dakit egiten bali bada elepa gauzatzen bada lehen lehen dakaria izanen denez, behar bada presunen arteko arazo bat izaiten aldela, gizonen arteko arazoa aipatu dugu ustean, baina hori gizki presunen artekoa, hororen buru, ez duenez horrek gein hartzen? Behar bada, bai. Behar leadership. Bada, leadership, uh, uh, bai. Behar bada, bada ulako zerbait, bai. Guk uh, emazte, bugu emazte bezala xantza bat dugu, um, ez dugu xantzarik pustu horiak ukaiteko beraz libro gira mintzatzeko zerrendako esantzarik e, eh, bortxatuz pixka bat, eh, postu horietan, ondoko kargualdiari begirasteko, balitaik lan bat erameiteko? Bai, biztan dena, eta eh, lehenik ez da emazte aski izanen uh, erakunde hortan, uh, bai, emazteak ukandizaten uh, behar den tokia, baina hori da lehen urratxa eta gero segituko da biztan dena. Bukale miagitze bidarte eta bukale miagitze eta angeluko hau gutun bat eh, egin diote ere uh, barne ministroari hori ere pixka bat eh, bakarlari bezala aidirela erakusten dute zinez, beren ganatu dute gai hori? Bai, uh, iduriz angelun badirela um, jende, asko, uh, jende pizua handi bat dutena uh, erriko kontsailuan eh, kontradirenak eta hor bai lan, lan bat egiten dute eh, proiektuaren eh, kontra. Angeluko kontseiluko emaitza argida, da, ogoita amalau kontra lau alde eta bat suri, zergak emendatuko zaizkila erritarer azpi dute kontrako batzuek barda, zuek alderantzizko argumentok behitu zue erriteko? Ez dut sobera ulertzen nolaz... Eh, galdetzen dugun eh, estudio bat uh, eh, zer buruz eta nolaz erraiten aldugun uh, emaitzak uh, jakin aintzin emendatuko direla. Hori, uh, hortan badira kontradikzio zonbaitzuk uh, pentsatzen dut uh, nahi dituztela diendeak beldurtu uh, gai hori uh, aipatuz. Hororen buruz, zer da zure irakurketa nahi dituztela diendeak beldurtu, benen horiek egiazki zertaz beldur dira? Do zer ez duten nahi? Ez dakit, ez dute nahi eh, barnekaldeko eriko etxeek uh, eh, pizu sobera ukan dezaten, behar bada, beldur dira, egun batez, uh, ukanen dugula barnekaldeko lendakari bat, ez dakit. Da, barnekaleko batzu, beldur dira derantziz, eh, kostaldeak uh, janen duela barnekaldea. <laughs> bai, baina, eh, hortan uh, segitzen badugu, uh, ezingo dugu nehoiz zerbait eraiki. Uh, ezin dugu zerbait eraiki uh, gainean, behar da uh, dinamismoa, behar da uh, nahikeria, behar da voluntatea, baina ez beldura ezin da hori. Uda intzin lantaldeak bildu ziren, eh, prefetaren proposameraren aztertzeko, beldu horiek agertu ziren, ze nolako ez tabaida izan ziren horien lasaitzeko, o, beldu horien ken, kenarazteko zuenganik, aldekoenganik ganen du? Eh, jadanik, e, eh, haute eh, txien kontseiluak martxan ezari ditu lantalde zonbaitzuk, bai finanziari buruz, bai zergeri buruz, bai... Eh, gobernantzari buruz, eh, eta gero bai ekonomia, e, laborantzari buruz. Bon, badira lantalde zonbaitzuk, bai teknika landuko dutena, bai proiektu politika landuko dutena, beraz, e, belenik behar da, lan egin, behar dira gauzak zehaztatu, eta hortik e, aterabide zonbaitzuk ateratuko dira. Mm, uda untan, edo joan den udan, egeda autetxen kontseiluak deliberatu duela, proiektuar aintzina eramaitera, edo eramaitia, eta ordian dira kontrako iritzi horiek agertu eta pixka bat eh, kostaldeko hauzapez horien eh, ganik, nuntziren, etziren lan taldeetan? Eh, Lantaldeetan sartu dira, biztan dena, baina iduriz, uh, iduriz lehen eh, ez zira la sobera interesatu gai hori edo ez aski behar bada. Hor, jardokitzeko induzue piskat errandugu kontra eraso mediatiko hori, zer nolako ibilbidea nahi duzu eraman, zer dira ondoko etapak zuen oai, emazte haute txientzat? Egia erraiteko eh, ez ginoen pentsatzen olako arrakasta ukanen. Ginoela beraz eh, ez, ez dugu oino eh, proiektu uh, muntatu edo planifikatu. orain sortu dugu dinamika bat eta pentsatzen dugu elgarrikin beharko dugula bai zerbait eraiki, bai uh, asmakizun bat sortzeko gure artean proiektu hori buruz eta bai ere... Ukaiteko parekotasuna egun batez eh, eh, erakunde hortan. Eriko etxeak den primaderan bozkatu beharko dute, ondorioz eleparen alde edo kontra. Ipar Euskal Herriko populakuntzaren erdia, baita ere erriko erdia, baino gehiago alde agertzen marima da elep sutik ezerriko da, beste naz ez edo beste zerbait barnatu beharko da. Beraz, argumentuak eh, erranduzu ez, ez dela beldujarekin izan behar, baina argumentu zehatzak zoin dituzuek zuek eh, jenden konbentzitzeko, lotxadirenak. Be, guk eh, pentsatzen dugu uh, lehenik uh, ukan behar dugula Euskari lehi askar bat uh, eh, lugalde berri hortan, lugalde handi uh, hortan uh, Euskal lehiaren itza entzunarazteko. Eh, eraikitzen badugu erakunde hori, e, bigarrena izanen gira e, eh, lugalde berri hortan, bordaleren kontra gure hitza entzuna izanen da. Bestenaz ez gira entzuna izanen, ez gira esistituko e, lugalde hortan. Eh, gero pentsatzen dugu, eh, bai, barnek alde eta kostalderen artean eh, badirela ahimanak. Elgarrekin bizigira uh, egunero barnek aldeko jende asko, jiten dira kostalderat, lan egiterat, jiten dira kostaldeko lantegiak bizi arazterat. Eh, egiten dira ere, e, beren dirua gastatzerat eh, kostaldeko hipermerkatuetan. Aberastasun hori kostaldean egoiten da. lantegiak e, pagatzen dute kostaldean eta ez da e, berri, berriz gibelera joaiten barnekalderat e, aberastasun hori beraz bai barnekaldeko jendeak badute dretsoa ere e, aberastasun gaitasun eh, hori uh, ukaitea, eh, beren, uh, beren bizia hobetzeko. Eh, eleparen uh, eh, afera horrek pixka bat uh, ditu bazterrak uh, alderdi beretan batzutan. Um, erriko etxeetan hauzapez, uh, kontrako hauzapez horien erriko etxeetan batzutan badira euskaltzaleak, abertzaleak ere bai, direnak talde berean. Horrek ekartzen alditua haustura austura batzu, zenta ere gai importante bat da euskaltzalea abertzaleen dako, eleparen gai hori. Izaiten aldira hausturak ezkerta eskoin? Uh, lehenik ikusi beharko da uh, zein izanen diren uh, eh, boska guzien emaitzak eta ondotik uh, ikusiko dugu baietza sortzen bada pentsatzen dut bai uh, pixka bat uh, bat izan uh, bon, desoreka hori pasatuko dela bainan ez bada pasatzen uh, behar bada gauzak uh, zailagoak izanen dira Biderten? Ikusiko Nola eramenen duzu ez da bai da, zure aletik? E, bidarten uh, e, ari gira be, mintzatzen e, bai beste kontseilariekin biztan dena be, tranquilki hein, eh, ez dugu gerla sortu nahi bidarten biztan dena bakotsak badu bide iritzia eta errespetatu behar dira guziak biztan dena Azaruaren ogoita? Ogoita amarian Ogoita amarian, Itzordo hartua eskertzen zaitugu, uh, Isabel Serriton juitarazten dugu bidarteko hauzapes orde edo asuan zirela, mil esker Mil esker